Ինչպես գիտեք, Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալը իր գործունեության 25 տարիների ընթացքում եղել է եւ մնում է մեր երկրի ռազմավարական նշանակության կարևոր օբյեկտներից մեկը։ Այս հիմնարկի պատերում փրկվել են եւ վերածնվել են բազմաթիվ զինվորականներ։ Մինչ օրս մեր ազնագազմը ջանասրտորեն սպասարկում է ինչպես զինվորին, այսպես էլ զինվորական բոլոր կատեգորիաների ներկայացուցիչներին։ 25 տարի առաջ 1992 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կոմիտեի նախագահ Տիվ Զորո 174 հրամանով հաստատվել է հոսպիտալի հաստիկացուցակը եւ ազնակազմը նշանակվել են ըստաստիկների եւ հոսպիտալը կոչվել է 70-րդ զինվորական հոսպիտալ։ 93 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի 004 հրամանի համաձայն հոսպիտալին տրվել է 39364 զորամասի համարը։ Նշանակալից օր է դարձել 2009 թվականի սեպտեմբերի 2-ը, երբ բացվել են նորակառույց եւ հիմնովի նորոգված հոսպիտալի մասնաշենքերը։ Հոսպիտալի ստեղծման կազմավորման անկողներում կանգնած են եղել բանակի բուժարարության հիմնադիր Երջանկա Հիշատակ Վալերի Երվանտի Մարուտյան ստանան։ Զորամասի առաջի հրամանատարը նշանակվել ներկայումս պաշտպանության բանակի գլխավոր վիրաբույժ Մարտական խաչ երկրորդ աստիճան շքանաշարնակիր Պասորի գնդապետ Սամվել Սոկրատի Գևորգյանը։ Այնուհետև Տարբեր ժամանակներում զորամասի հրամանատարներն են եղել Երջանկայի Շատակ Բորիս Դանիլյանը, Ալեքսեյ Մաղաքիլյանը եւ ներկայումս Պաշտպանության բանակի ռազմաբժշկական բաժնի պետ Բուրցարացյան գնդապետ Հրաչ Եգորյանը։ Հոսպիտալի բուժազնակազմի զգալի մասը մասնակցել են ջոկատների կազմում մարտական գործողություններին։ Ձևավորել են դաշտային բժշկական խմբեր, որոնք մասնակցել են տարբեր ուղղություններով մարտական գործողությունների բժշկական ապահովմանը, տեղերում ծավալելով դաշտային հոսպիտալներ։ Հոսպիտալի մարտական ուղին ընդգրկել է Շուշի ազատագրումը, Լաչինի միջանցքի զարգացման օպերացիան, Շեդրանի, Ցեղձորի, Հադրութի, Բիզուլիի, Աղդամի եւ Արցախի այլ շրջանների մարտական գործողությունները։ Տարիների ընթացքում հոսպիտալը համալրվել է ակադեմիական կրթության ունեցող եւ ռազմաբժշկական ֆակուլտետի շրջանավարտներով, որոնց կողքից կառնած են եղել եւ ներկայումս կառնած են մեր պատերազմի թո եւ ողով անցած մեր փորձարու ավակ ընկերները, ինչպես նաեւ ժամկետային զինծառայողներ։ Խաղաղ պայմաններում հոսպիտալը բացի բուժական աշխատանքներից կատարում է նաեւ մեծածավալ կանխագելիչ աշխատանքներ։ Հոսպիտալը ընդհանուր առմամբ 3 անգամ ճանաչվել է Պաշտպանության բանակի լավագույն հոսպիտալ, որից երկուսն անընդմեջ, ինչի կապակցությամբ լավագույն հոսպիտալ պատվոդրոշը մեկընդմիշտ հանձնվել է Ստեփանակերտի հոսպիտալին։ 2013 թվականից առ այսօր ես պատիվ ունեմ համակարգելու հոսպիտալի գործունեությունը։ Այս 4 տարիների ընթացքում եւս եղել են բազմաթիվ ձեռքբերումներ։ 2014 թվականին հոսպիտալը արժանացել է Պաշտպանության նախարարության լավագույն զինվորական հոսպիտալ կոչման։ Մինչ օրս վերադաս հրամանատարության եւ աշխարհասփյուր հայկական բարեգործական գազམ་ակերպությունների աջակցությամբ հոսպիտալը օր-օրի առաջընթաց է ապրում։ Հագենում է նորագույն սարքավորումներով, մասնավորապես ախտորոշիչ լաբորատոր եւ ուլտրաձայնային հետազոտություններ, համակարգչային տոմոգրաֆով, ռեանիմոբիլներով եւ բազմաթիվ այլ բժշկական պարագաներով։ Սակայն այսօր այնուամենայնիվ է, երբ մենք պարտավոր ենք մեծարել ու հիշել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հիմնադրման օրվանից մինչ օրս ծառայում են հոսպիտալում, ովքեր այս պահին մեզ հետ չեն, սակայն մեկընդմիշտ մեր հուշերում են։ Պետք է նշել նաև, որ տարիներ շարունակ Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում ծառայել են եւ կրծվել են բժիշկներ, ովքեր ներկայումս հանրապետական տարբեր բուժհիմնարկներում զբաղեցնում են առաջատար դիրքեր։ Վստահ եմ, որ այդ բարի ավանդույթները դերևս շարունակվելու են եւ սերնդեսերունդ փոխանցվելու են բազմաթիվ երիտասարդ բժիշկներին, ում կենսագրության մեջ Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալում անցկացրած երկու եւ ավելի տարիների կարելի է հոց գծով ընդգծել։ 2016 թվականի ապրիլյան քարորիա պատերազմի ընթացքում հոսպիտալի ազնակազմը կարողացավ բարեխիղճ եւ անսխալ կատարել իր առաջ դրված առաջադրանքը։ Այդ օրերին բոլորս առաջնորդվում էին նույն կարգախոսով, որքան հիվանդ ընդունել, այնքան առողջ դուրս գրել։ Դուլ տվեք եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալի ազնակազմին իրենց հանձնվել եւ մարդասիրական աշխատանքի համար։ Ցանկանալ նորանոր հաջողություններ, ձերբերումներ ծառայության մեջ եւ ընտանեկան երջանկություն։ Բոլորիս մաղթում եմ խաղաղ երկինք, որի տակ հայ բժիշկը մշտապես կանգնած լինի հայ զինվորի մոտ։ Այսօր հիշարժանոր է իսկապես եւ այդ հիշարժանորը ոչ միայն ձեզ համար, այստեղ կանգնած մարդկանց համար է, այլև վստահ եմ, որ այս տեղեկատվությունը տարածվելուց հետո բոլոր այն մարդիկ, ովքեր անցել են այս զինվորական հոսպիտալով, նրանք անպայման իրենց նորից շնորհակալությունն ու օրնանքի խոսքերը կբերեն ձեզ, որովհետեւ այն ինչ որ դուք անում եք, դա ոչ միայն զինծառայություն է, այլև շատ պատվաբեր առաքելություն։ Դուք կյանք եք բերում, կյանք եք տալիս եւ նորից հույս եք տալիս կյանքի հազարավոր մարդկանց եւ շատ ուրախալի է որ այս բոլոր տարիներին ձեր ապարգևած այդ կյանքերի մեծ մասը այսօր շարունակում են մեզ հետ լինել երբ որ մենք խոսում ենք պետականության մասին մեր պետականության տարբեր իրադարձությունների կառույցների հոբելյանների մասին դա նշանակում է որ այդ մեծ շենքի տարբեր մասերում տարբեր կառույցներ նույնպես իրենց հոբելյաններն ու տարեդարձներն են նշում այդտիսին է նաեւ մեր պաշտպանության բանակը ու երբ որ մենք ասում ենք մեր բանակը 25 տարեկան է նշանակում է որ բանակի բոլոր այն կառույցները, որոնք նրան կյանք են տալիս, նրան ուժ են տալիս եւ ապահովում են տարբեր կարգի, տարբեր ուղությունների ռեսուրսներով, նրանք նույնպես մեր բանակի ստեղծման հետ մենք մայիսին նշել ենք բանակի կազմավորման 25-ամյակը, իսկ հոկտեմբերի 10-ը զինվորական հոսպիտալի օրն է։ Պատահական չէ, որ այս իրադարձությունները իրարից շատ մոտիկ են։ Եվ ես ուզում եմ այս տոնական օրը իսկապես մենք արժանի մատուցենք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր առաջին աղյուսներն են դրել այս պատին, ովքեր հիմնադրել են, ովքեր շարունակել են այդ գործ գործը եւ ես կարծում եմ որ այս 25 տարին նաեւ քառորդ դարի այս պատմությունը շատ սահուն սերնդափոխություն է նաեւ իրականացրել մեր Ստեփանակերտի շատ անվանի զինվորական հոսպիտալի համար մենք սկսել ենք մեր քաղաքացիական ծառայության անվանի բժիշկներով եւ այսօր արդեն մասնագիտացված զինվորական բժիշկներն են շարունակում զինվորական հոսպիտալում իրենց ծառայությունը բոլոր այն մարդիկ ովքեր այս շենքում այս շենքից դուրս իսկ այս շենքում ծառայողների կյանքի եւ նրանց աշխատանքային կենսագրությունը այնպիսին է, որ դուք եղել եք մեր երկրի մեր հանրապետության բոլոր հատվածներում, որտեղ թեժմարտեր են եղել, որտեղ եղել են իրադարձություններ, որտեղ անպայման պետք է բժշկական ծառայությունը լինի։ Վստահ եմ, որ այսօր այդ նույնպես այդպես է լինելու, որովհետև մեր տարածաշրջանում շարունակում են հագնանալ մարտահրավերները, բայց ինչքանով մենք պատրաստ լինենք այդ մարտահրավերները հաղթարելուն, այնքանով շատ ավելի վստահ ենք լինելու, որ խաղաղությամբ ենք մենք կարողանալու հասնել մեր նպատակներին։ Ուզում եմ ձեզ եւ շնորհավորել, եւ շնորհակալություն հայտնել։ Բոլոր այն մարդկանց մարդկանց, ովքեր այստեղ կանգնած են, մեր վաստակաշատ բժիշկների, բժիշկ Մարությանի, Սամվել Գևորքյան, որ շարունակել է, եւ կարծում եմ, որ Զորայր Սաղյանը այսօր շարունակում է այդ լավագույն ավանդույթները ձեզ հետ միասին իրականացնել։ Շնորհավորում եմ եւ շնորհակալություն եմ հայտնում մեր երկրի իշխանությունների եւ բոլոր այն մարդկանց կողմից, ում որ դուք կյանք եք ապարգևել եւ ում հույս եք տվել, որ մենք պետք է շարունակենք մեր երկրի կայացման մեր երկիրը միջազգայինորեն ճանաչելու գործընթաց։ Շնորհավոր Այսօր մեծ հանդիսավորությամբ եւ հպարտությամբ նշում ենք Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալի օրը, տարեկան տոնորը։ Այդ օրը իր ծնունդը առավ Արցախյան գոյամարտով, որը սկսվեց քարի ու մահակի փուլով իսկ այնուհետև գործածական դարձան նույնիսկ նորագույն ռազմական տեխնիկայի տեսակները, որոնք կերտվել է այդ բժիշկների սխրանքների արդյունքում, ովքեր ամահացել են եւ ովքեր այսօր մեր շարքերում են։ Ահավասիկ պատերազմի ծնունդ էր այն, քանզի ամեն պատերազմ իր հետ բերում է նոր օրենքներ ու պահանջներ։ Արցախյան գոյամարտը բացառություն չկազմեց։ Այսօր ռազմական բժշկի մասնագիտությունը հայ ազգի հայրենաց նվիրության այն կենսական մարմնավորումը եղավ, որ ստիպեց Արցախյան ազատամարտում մեր վիրավոր մարտիկներին վերհարնել մահվան ճիրաներից։ Միաժամանակ ցույց տվեց ճշնամու մեր ուժը, ում վիրավորի նաև ապակինում էր մեր բժիշկները։ Այն օրերին Լուսահոգի Վալերի Մարությանի հեղինակավոր կոչով մարզային հիվանդանոցի ծախտորոշման կենտրոնից պոլիկլինիկայից մի խումբ բժիշկներ ու բուժքույրեր կամավոր եկան հավաքագրվեցին զինվորի հետ Գերմարտ դառնալու։ Հանուն բազմաչարչար ժողովրդի ֆիզիկական գոյության, հանուն ոտնակող եղած ճշմարտության։ Նրանք սկզբում շատ չէին, սակայն նրանց կատարած գործը տարական անհրաժեշտ պայմանների բացակայության դեպքում անգամ այնքան մեծ էր, որ վիրավոր զինվորները բժիշկ հրաշագործների շնորհիվ իրենց վստահ էին զգում։ Բժիշկների, բուժքույրերի ու սանտարների այն փոքր աստղաբույլը անհնարինը դարձեց հնարավորը, բրկելով հազարավոր զինվորների եւ արկերից ու բեկորներից խոցված բազում քաղաքացիների կյանք։ Մարտական գործողությունների ամենավճռական ու Արևելքում թեժ պայերին հոսպիտալում կատարում են այնպիսի հաջողակ ու բարդ վիրահատություններ, որոնց կնախանձեր անգամ աշխարհի ամենազարգացած երկրների բժիշկներն ու բուժքույրերը։ Վալերի Մանուկյանի գլխավորած ճերմակ խալատներով զինվորի փոքրիկ ջոկատը Սամվել Գևորգյան, Լուսաուկի Բորիս Դանելյան, Արշա Գասպարյան եւ շատ ուրիշներ անուրալներին ներդրում ունեցավ ողջ Արցախյան պատերազմի ընթացքում։ Նրանք մասնակցություն են ունեցել ռազմաճակատային բոլոր ուղություններում, տեղերում ստեղծելով ռազմադաշտային հոսպիտալներ, փրկել ու կր պետք է շարք են վերադարձել հազարավոր ազատամարտիկների։ Ազատամարտիկների կյանքն ու առողջությունը փրկելու ազնվեր առաքելությունը նման թեժ պայմաններում թրծվեց եւ ձևավորվեց որպես կանոնավոր բանակի առաջի զինվորական հոսքար։ Ծառայության, որ ամբարես պատերազմի դաշտում գործելու փորձը ամրագրեց գոյապայքարու խստաշունչ օրենքները իր ամենօրյա հոլովույթում։ Ծառայություն, որը կարողանում է լուծել մեծ խնդիրներ փոքր ուժերով եւ կազմակերպչական միտքը իսպաս դնել խնդիրների ամենաարդյունավետ կերպով լուծման ստեղծմանը։ Բժշկի մասնագիտությունը բնորոշ բարձր պատասխանատվության եւ անորոշության պայմաններում արագ ու անսխալ գործելու պահանջները իրենց գագաթնակետն էին հասնում ռազմական բժշկության պարագայում։ Նման անսպար լարվածությունը մշտարթուն բուժարողի սովորական առոյան է։ Մեր պարագայում ամենուր գոյապայքար է ու մակարում հանուն կյանքի ու հաղթանակի։ Փառք Աստծո, այսօր ամեն ինչ այլ է։ Ազատագրված երկին առաջընթաց է ապրում բոլոր բնակավարների առումով։ Ռազմական բժշկության ասպարեզում ունեցած մեր հնարավորությունները այսօր մի քանի անգամ գերազանցում են պատերազմականին։ Միաժամանակ արդի մարտահրավերները զգալիորեն ընդարձակում են բուժսարայության գործողությունների վարման ճակատը։ Հակառակորդից կամ հիվանդությունից խոցված զինակիցների ապակինումից զատ ներկայումս բուժծառայության եւ հոսպիտալների գերխնդիրներ զինծառայողների առողջության պահպանումը եւ հիվանդությունների կանխարգելումը։ Ունենք տիպային բարեկարգ հոսպիտալ նորագույն սարքավորումներով, որոնց միջոցով բարձրացվել է հիվանդների սպասարկման մակարդակը, իսկ հոսպիտալի բարեկարգ պայմաններն էլ իրենց հերթին խթան են հանդիսանում բուժանձնակազմի համար, որբեսի մասնակցական հմտությունները ավելի արդյունավետ կիրառեն։ Բացի այդ կատարում է անհրաժեշտ բոլոր տեսակի միջամտությունները։ Հոսպիտալը այսօր համալրված է ռազմաբժշկական կադրով, որոնք ստացել են համապատասխան կրթություն ինչպես Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ռազմաբժշկական հաստատություններում, այնպես էլ արտասահմանյան ռազմաբժշկական հաստատություններում։ Մեր իշխանությունների ու վերադաս հրամանատարության առանձնահատուկ ուշադրությունը եւ ամենօրյա հոգադրությունը զինծառայողների ու առողջության հանդեպ երիցս պարտավորեցնում է մեզ աշխատել ամնացորդ նվիրվածությամբ եւ կանենք մենք բոլորս ամեն ինչ որպեսի մեր զինվորները վերականգնված առողջությամբ վերադառնան շար ավարտելով ելույթս իմ երախտեքի խոսն եմ ուզում ուղղել հոսպիտալի ողջ անձնակազմին 2016 թվականի ապրիլյան գործողությունների ժամանակ պատրաստական արձագանքելու եւ աջակցելու համար եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ բոլորիս զորամասի տոնորվա կապ կապակցությամբ։ Մաղթում եմ մասնագիտական նորանոր նվաճումներ հանուն հայրենիքի բարօրության եւ տա Աստված, որպեսզի մենք մեր որակը այսուհետ ցուցադրենք միայն զորավարժարան ռեստորաններում։ Поздравляю коллектив военного госпиталя с 25-летним юбилеем. Казалось бы, срок такой 25 лет пролетел быстро. Однако, когда ретроградно смотришь, это целый век. Сколько было сделано за это время. Символично то, что сегодня две войсковые части отмечают этот день. Это легендарный центральный оборонительный район ЦОР и Центральный военный госпиталь. Эти две войсковые части которые активно участвовали во время боевых действий, во время войны и продолжали свою работу в послевоенное время и до сегодняшнего дня. Тысячи спасенных жизней, сломанных жизней. Вот. я бы хотел заверить всех, что военный госпиталь и медслужба армии готовы выполнить любую задачу, которую поставит перед ней наша Родина и руководство нашей армии. Еще раз поздравляю всех 25-летним юбилеем. Желаю вам одного – хорошего здоровья и настроения. Удачи! Այսօր Ստեփանակերտի հոսպիտալը 25 տարեկան է եւ մենք հավաքվել ենք հիշելու ոչ միայն այդ օրը, այլև այն խիզախ մարդկանց, ովքեր ստեղծել, հիմնադրել եւ կայացրել են այս հոսպիտալը։ Ստեփանակերտի հոսպիտալի կոլեկտիվը շարունակում է հանձնել նորից ու նորից քնություն, տոկունության, ռիսկի, ստրեսակայունության։ Բազմաթիվ ահեր եւ մահեր տեսնելուց հետո ապրել խորին հավատով, չտրտնջալ եւ չվհատվել դժվար վերելքից, անելանելի իրադրության մեջ գտնել ելք, դա ձեր մասին է, պինդ է ձեր հոգին եւ ոչ մի ժանիք ձեզ չի բաժանի այս մի բուր հողից, ինչպես ոչ մի ուժ ձեզ չի բաժանի մեր փառավոր երազանքներից եւ նպատակներից։ Փառք եւ պատիվ ձեզ։ 64 զորամասի տարեկան տոնորվա կապակցությամբ անձնակազմի խրախուսելու մասին 2017 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Պաշտպանական բանակի 39364 զորամասը նշում է իր ստեղծման 25-ամյակը։ Զորամասն իր անուրանալի ավանն է ունեցել ազգային ազատագրական շարժումը հաղթանակով պսակելու գործում։ Զորամասի անձնակազմը Փարքով կատարեց իր առաքելությունը, փրկելով բազմաթիվ մարդկային կյանքեր։ Այսօր էլ հավատարիմ մնալով մարդասիրության գաղափարներին, բուժաշխատողի բարձր կոչմանը, Զորամասի անձնակազմը շարունակում է նույն ջանադրությամբ կատարել իր շնորհալի գործը, նպաստելով զինծառայողների առողջության պահպանմանն ու պայքարելով յուրաքանչյուր զինծառայողի կյանքի առողջության համար։ Դրանով իսկ սեփական լուման ներդնելով բանակաշինության, գործընթացների եւ հայրենիքի պաշտպանության ապրապնդմանը։ Ջերմորեն ողջունում եւ շնորհավորում եմ Զորամասի ողջ անձնակազմին կազմավորվան տոնորվա արթիվ, մաղթում անձնական երջանկություն, նորանոր ձեռքբերումներ եւ շարունակական ծառայական հաջողություններ իշա բանակի մարտունակության բարձրացման եւ հայրեն երկրի բարեկեցիկ ապագայի։ Զորամասի տոնորվա կապակցությամբ հայրենիքին մատուցած ծառայությունների, բանակի կազմավորման եւ հզորացման գործում ներդրած նշանակալի ավանդի, ինչպես նաեւ մարտական պատրաստության բարձր ցուցանիշների եւ օրինակելի կարգապահության համար հրամայում եմ Հայտարարել շնորհակալություն վնասվածքական բաժանմունքի ավագ կոորդինատոր Բուշ ծառայության լեյտենանտ Հայկ Արթուրի Պապիկյանին, Պոլիկլինիկայի ախտորոշման բաժանմունքի ճառագայթային ախտորոշման կաբինետի լաբորանտ Ենթասպա Մխիթար Վլադիմիրի Արազյանին, ընդունման բաժանմունքի հերթապա Բուշքույր ծառայող Նունե Արշավերի Ավանեսյանին, ընդունման բաժանմունքի հերթապա Բուշքույր ծառայող Սուսաննա Բաղդասարի Բաղդասարյանին, վիրահատական բլոկի վիրահատարանի Բուշքույր ծառայող Լիդա Սպարտակի Աղաբեկյանին, վիրահատական Վիրատական բլոկի վիրահատարանի բուժքույր ծառայող Արմինե Արմենի Ղարամանյանին, Վիրատական բլոկի վիրահատարանի բուժքույր ծառայող Ջուլետա Ալբերտի Բաբայանին, Ախտորոշման բաժանմունքի կլինիկա կենսաքիմիական լաբորատորիայի բուժքույր ծառայող Ելենա Նորիկի Ասիրյանին, Ախտորոշման բաժանմունքի կլինիկա կենսաքիմիական լաբորատորիայի բուժքույր ծառայող Անժելա Գրիգորի Բալասանյանին, Պոլիկլինիկայի քույր տնտեսվար Բանվոր Անահիտ Սմբատի Պետրոսյանին Պարչեվատրել պատվոգրով, Պոլիկլինիկայի ախտորոշման բաժանմունքի կլինիկա-կենսաքիմիական լաբորատորիայի պետ Հուշցարայցյան մայոր Նարինե Արեգի Հակոբյանին։ Պոլիկլինիկայի ախտորոշման բաժանմունքի կլինիկա-կենսաքիմիական լաբորատորիայի բժիշկ Հուշցարայցյան կապիտան Դիանա Լեոնարդի Սարումյանին։